sesikozpe, hemen gira, frantzesen sartze hori, nola aurre ikusia duzien aipatuko dugu, baina lehenik iragan sasoina edo <laughs> eh, urtea eta emaitzak behartu aipatu, bo, frango untxan ikustea, urten ere. Be, bai, zinez uh, plazerekin, uh, batek salbu denek uh, ukandute, uh, izan diten CAP-ekoak, baso profesionalekoak, sailekoak eta serbitzu sailekoak ere, eta gero be, jogira ere, zenta hainitzek uh, iruetak bidak ukandituzte manzioneak, eta hori ono gure uh, urgulutipiaren besta gaizki. Hmm. Zomat ziren, basorako? Eh? Ba ziren uh, ogoita lau serbitzu sailan, ba ziren uh, eh, ama lau, edo ama zazpi, ama lau, uh, laborantza sailan, eta ba ziren bederatzi uh, zehape sailan. Hmm. ere? ukan dutenak denak hori ere agozi izten ikuste. Bai, horiekin bai zen da bakarrik, ez dira bakarrik uh, uh, etxamina edo azterketa presentatu dutenak dira sartzetik sail astapenetik bururaino ere manditugunak. Eta hori ere guretzat uh, uh, zinez importanta da kondutan hartzen dugu. Ez da bakarrik urte ondajerat ere ditugunak, baina abia pundutik bi edo iru urtez laguntzen ditugunak eta bururaino ere maiten. Eta CAP horietan, behin ba, bere buruaz eh, ez dira biziki uh, uh, aho, uh, konfiantzia eskasa badute, orai arte ez dira baita espada egeskia izan, eta beraz, hor, uh, txamin hori lortzea eta gainera gehienek manzionekin ukan dute, beraz hori uh, orientzat biziki uroskira. Hmm. Aipatu beharra duguna ere, basoa, e, eh, profesionala, batzutan, entzuten da ono ere gutietxia dela, hemen, baso profesional batzutaik, eh, badira, eman dezagun, erizain eskoletat onartuak izan dienak parkursupen. Bai, zeren, uh, eh, bon, egia da, beldur bat ukanginuela parkursup berri hori sartu zelarika, zelarik, baina guk ere maiten dugun lana basokoekin, leheneko urtean eta terminaleko urtean Astean horren bat batute beren proiektuaren lantzeko eta ikusteko ze eh, eskola ba, buruz uh, nahi duten joan eh, edo uh, ze ofiziori buruz. Eta hor ikusten ditugu eta laborantzan eta serbitzu sailean bietan gutiz gehienek beren ikasketak segitzen dituztela. Edo betez batzuek buruz, edo serbitzu sailan erizain eskola, erizain orde eskola eta uh, badura izan baitu urte Ebe gure ikasle horiek eh, sartzen direla eta aurten ere behiz ukan ditugu uh, zuzenki eh, lehen itzulian berean erizain eskola batzuetan sartu direnak, badugu andana bat ere BTS-etan onartuak direnak, zinez hor uh, oartzen gira uh, sail profesionak ere idekitzen dituela uh, goimailako ikasketetako uh, ateak. Eta gure ikasleak uh, eh, zinez uh, lan ona ere dute eta uh, segurniz beren bidea uh, jahaikiko dutela uh, orai arte bezala sintxoki. Uh, ez mm, goi mailako basu bat eta maila paleko basu bat, basu bat basu bat da. Gero sail batzuek egokietzat egokia da, baina ez denentzat. Eta batzuek aise ubeki ikasten dute eta aise urosago dira sail profesional batean eta hor emanen dute beren oberena. Eta orai hori hartzen gira, obedela parkour sup olako batean ere, baso profesional, profesional einoneko bat, ezinez eta baso orokor ertain bat, edo doidoia eskuratu duena. Zeren, eh, eh, ateak ez dira berdin irekitzen. Beraz, eh, aspaldi gaiten dut, eta aitzinare gaiten dut, behar duela ikasleak bere proiektua segitu, behar duela burrasuek eta erakasleek eta ingurukoek behar dutela alde batetik entzun ikaslea, eta lagundu, eta bera ikaslea lagundu, uh, eh, barkatu galdua balin bada, edo ez balin badaki, beberzazko eman, xantzak uh, ofizio ezberdinen ezagutzeko, ez eta pentsatu, ebe, eh, bon, joan entzira sailoruko gerat, eta urteren buruan ikusiko dugu. Zeren, usu, gertatzen da, urteren buruan, berdin, gogo eta eskasez, edo laguntza eskasez, edo proiektua eh, ez aski bahnatuz, ebe terminalean arribatzen direlaik, ez dakite gehiago, ez dakite eh, noa joan beharko duten, eta berdin berdina eh, irurtaren buruan beharko da lan hori ere man. Bon, orai, oporak dira, baina alere agorilian egon lierak errezebitzen eh, ditu frantzesenia liseo hunek. Bai, beraz, uh, eh, 2008an egin ginuen, eh, ideki ginuen gure bahnategia, eta administrazio kontseiluaren gogoeta izan zen, uh, olako egitura bat damu zela uda osoan uh, etxirik atxikitzea. Eta behar orduak duak bazirela, eta hor urbildu ginen elkarte koniak eskualdean den elkarte bateri, Horiak eh, antolatzen dituzte elbahituen zat eh, egonaldiak, udango egonaldiak, uh, beren uh, usaiako etxeak esten baitira. Eta familiak ez dituzte, baitezpada denek, beren etxetat behiz uh, ala eh, iruasteren zat, beraz, udaleku batzutara joa dira. Beraz, e, badu urai sortzi urte, sortzi garen urtea, eh, agorilean iruastez hemen aterbetzen ditugu eta eskoalegia ezagutarazten. Doni bane garazi eta ingurukoa eskoaldeak, batzutan, behar badai kusiko dituzie, hor, karrikan gaindi, garaziko bestetan, eta ara. Eta be, agian, uh, bat edo ongietu hiaginen uh, e, dezi, zenta zinez maita dira. Hala, hori bakantzen zat, oporren dako, sartzea, nola aurre ikusia duzie? Bai, beraz, hor uh, erakasle taldea izan da eh, bi hastez eh, sintxuki uh, lanean, duden urtearen prestatzeko, bon dugu ere, uh, bergintuan ere uh, ikaslen izen maiteak eta hartu, eta iduriz uh, sartze polita eginen dugu ara, urte guziz behiz uh, kartak behar dira berriz jo, baina bon, aurten ere uh, ustez hasteko dena baiestatzen balin bada, eh, sartze polita eginen dugu. Beraz, uh, erakasleak lanean izan dira, lehenik uh, ikasturtearen bilduma eginez, ikusiz nola hobetzen algin ituen gauzak. Beraz, behiz ere badira proiektu frango, izan diten piaia proiektu. Uh, eh, laburantzakoekin uh, eh, behiz ere joan engira uvergina eskualderat uh, eh, zume european dele lebas deitzen den lekura, hori birtetarik egiten dugu. Uh, ara, geru berze proiektu batzu izan dadin uh, bideoan, izan dadin emengo uh, erietxe, xarretxe eta horiekin horiek segituko ditugu berrikuntza behar bada, hor uh, eh, aigira lan zen, eh, joan den urtean uh, eskualdeari galdegin ginoen aprendizgo sailaren uh, idekitzeko baimena serbitzu sailean. Eta baimen hori lortua dugu, eta horari gira ikusten partaidekin nola uh, abiatzen alginuken proiektu hori ikasle zonbaitekin. Ara, eta gero besegituko dugu aiga animatzaile zaiteko gaitasuna geria edo bafa ikaiten dena frantsesez, hori segitzen dugu, beraz hori urriko porretan sakontze saioa izanen da, aipatuko dugu behiz irratiunen bidez, uh, izen emaitea denbura eh, abiatuko delarik. Eh, ara, eta gero haigira ere berze proiektu batzuen, uh, formakuntza berri batzuen uh, eh, johatzen, lanzen, benen hori presti izanen delarik aipatuko dugu ikatziuntan. Hmm. Kopuruen aldetik, sartuko diren ikasle behin kopurua, mm, mantentzen da? Bai, gutxi gura bera egunta ogoi inguru bergin daik egon. Ara, diakinez, baso profesionalean nahin bat uh, untsa dela, zehapean nekez sako dela, Baina, bo, espero dugu ala ere, eh, emeki emeki eh, talde polit bat eh, lortuko dugula.